Donovan, si Donovan Jr. Nakarun ngunit isang kinahuhumalingan. hanapin ang huling nilalang kumpletuhin ang serum. Kung gusto nating lutasin ang misteryo ni Sherry Thompson, wala kaming choice, kundi ang sumunod sa kagustuhan ang baliw na iyon, at sundan si Octavio Sanchez sa San Juan, Puerto Rico para hanapin ang Chupacabra. Bago siya mawala, ginalaan tayo ni Sanchez tungkol sa isang mapanganib na kulto kinikilabutan sa lipunan ng Puerto Rican. Sa tulong ng isang batang lalaki na nagganalang Pedro ay nagawa namin sundin ang mag-organisasyong ito trail lahat ang daan patungo sa unit kung saan nakatago ang halimaw at kung saan nila ginanap ang kanilang kasuklam-suklam na mag-ritual ang pagahay at karanalan nito. Sa lahat ng magasampaw ang DNA ngayon ang aming pag-ari, kailangan lang naming ilagay ang magapiraso ang puzzle na makasama upang ibunyag ang magaliyong proyekto ang excretence.